Духовно огледало Христос Воскресе! Вие сте с предаването Духовно огледало по Радио Добротолюбие FM, а аз съм Хачик Язаджиян. Темата на днешното предаване е ярката светлина сред мрака – или когато нямаш избор. Тази вечер ние ще спрем нашите размишления върху текста от Евангелието на Йоанн, 5 глава, от 1 до 18 стих. Подя това имаше юдейски празник и възлезе Исус в Ярусалим, а в Ярусалим при овчи полети се намира капалния по еврейски наричана Витезда – която има пет притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и изсъхнали, които очакваха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Там имаше един човек болен от 38 години – Исус като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, каза му «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори «Да, господине, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнята, когато се раздвижи водата. Когато пък аз дойда, друг слиза преди мене. Иисус му казва, стани, вземи одъра си и ходи. И той веднага оздравя, взе одъра си и ходеше. А тоя ден беше събота. Подир това, юдеите думаха на изцерения. Събота е! Не бива да си дигаш одъра. Той им отговори. Който ме изцери, той ми рече, вземи одъра си и ходи. Попитаха го. Кой е човекът, който ти, ти рече, вземи одъра си и ходи? но изцеления не знаеше кой, защото Исус се бе отдръпнал поради тълпата. Що беше на онова място? След това Исус го срещна в храма и му рече Ето ти оздравя, не дей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо. Човекът отиде, те обади на юдеите, че Исус е който го изцери – затова юдеите гореха Исуса и търсеха случай да го убият, задето вършеше това в събота. А Исус им думаше, Моят отец до сега работи и аз работя. Но затова юдеите още повече искаха да го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и да речеше Бога свой отец, като правеше себе си равен Богу. Знаете ли, дълго време изобщо не разбирах тази история. Не можех да я преумея. В нея се говори за човек, на който едва му стига вярата да се изправи. А Христос се отнася към него, така сякаш е положил сина си на Божия алтар. Такава чест да служават мъчениците и апостолите. Но не и е някакъв си просяк – който дори да разпознава Христос. Или поне така си мислех. Дълго време смятах, че Господ е прекалено мил. Че историята е твърде странна и твърде хубава, за да е истина. И тогава осъзнах нещо. В нея не се говори просто за някакъв инвалид от Иерусалим. В нея се разказва за вас – за мен. Човекът не е безименен. Той си има име. Вашето. Има лице. Моето. Има проблем. Същият като нашия. Исус среща човека при една голяма капалня, северно от храма в Иерусалим. Тя е дълга 110, широка е 40 и е дълбока над 2 метра. Над водата се издигат множество клони с пет предверия. Паметник на богатство и благоденствие, чието обитатели са хора на недъга и болестта. Името й е Витезда. Можеше да е под градският парк, някоя болница, кварталният бар. Можеше да е подножието на някой мост в края на града, където група бездомни се е скупчила около огъня. Или кварталния храм можеше да бъде всяка група страдащи хора. От време на време подводен извор кара водата в басейна да бълбука – Хората вярват, че раздвижването се дължи на потапянето на ангелски крила. Също така вярват, че първият, който се допре до водата след ангела, ще бъде изцелен. Дали действително оздравяват, не знаем. Но не малко инвалиди идват тук, за да опитат късмета си. Представете си картина на бойно поле. Осеяно с ранени тела. И ще видите витезда. Представете си лазарет, препълнен с ранени и без почти никакъв персонал. И ще видите капалнята. Извикайте в ума си сираците в Бангладеш или изоставените в Нью Делхи. И ще видите това, което виждат хората, минаващи покрай Витезда. Какво дочуват, докато минават? Не спирна вълна от стонове – на какво стават свидетели? На поле от безлика нужда. Какво правят? Повечето отминават, пренебрегвайки болните. Не и Христос. Той е в Ярусалим за празника. Саме не получава последователите си и не говори на множествата. Хората се нуждаят от него и той е там. Можете ли да си го представите? Исус престъпва между болните. Какво си мисли? Какво прави, когато някоя заразена ръка докосва глезена му? Дали когато някое сляпо дете се изпречва на пътя му, той се навежда, за да го хване. Как реагира, когато с бръчка на ръка се протяга за милостиня? Независимо дали е капалнята ви тезда или кварталния бар, как се чувства Бог, когато хората страдат? Историята си струва да бъде разказана, дори ако само описваше как Христос се приближава. Струва си просто да знаем, че Той отива там. Не е длъжен. Сигурно в Иерусалим има и други тълпи урболни. Сигурно има и по-приятни занимания. В крайна сметка това е празникът Пасха. Вълнуващо време за Светия град хората пропътуват километри, за да срещнат Бога в храма. Те никак не предполагат, че Бог е при болните. Никак не предполагат, че Бог бавно и внимателно пристъпва между просяците и слепите. Никак не предполагат, че силният млад дърводелец, който разглежда дрипавия пейзаж на болката, е Бог. Във всяка тяхна скръп той ги не оставяше. Пише пророк Исаия. Този ден Христос трябва да е скърбял особено много. В този ден той трябва да е въздишал често, пристъпвайки покрай капалнята витезда, както въздиша и когато идва при мен и при вас. Спомняте ли си, дето казах, че в тази история се говори за нас? Че съм открил нашите лица в Библията. Ами ето ни, и нас. Изпълваме бялото пространство между буквите в стих 5. Там имаше един болен човек от 38 години. Може би описанието не ви харесва. Може би предпочитате да откриете себе си в смелостта на Давид и посвещението на Мария. На всички ни се иска. Но преди да станем като тях, ние с вас трябва да признаем, че сме като този паралитик. Инвалиди без никакъв избор. Не можем да вървим – не можем да работим. Не можем да се грижим за себе си. Дори не можем да се отърколим до края на басейна, за да се гмънем в ангелската вода. Навярно сега ме слушате и си мислите и не можете да разберете какво общо имате с този парализиран от 40 години човек. Как е възможно това да сте вие? Какво е общото помежду ни? Много просто. Нашата обреченост и нашата надежда. Каква обреченост? Библията говори за святост, без която никой няма да види Господа. Ние сме обречени. Само онези, чието живот е свят, ще видят Бога. Светостта е условието за влизане в небето. Съвършенство е изискването за получаване на вечността. Иска ли си да не е така? Живеем така, сякаш само онези, които са почтенни, ще видят Бога. Мислим, че всички, които искрено се опитват, ще видят Бога. Държим се така, все едно сме добри, все едно никога не сме извършвали нещо прекалено лошо. И сякаш такава доброта ни стига, за да отидем на небето. На нас ни звучи правилно, но не и на Бога. А стандартите се поставят от Него и са високи. И тъй, Бъдете съвършенни, както е съвършен и небесният ваш Отец. Се казва в Евангелието от Матей в 5 глава 48 стих. Виждате ли? Според Божия план, идеалът за съвършенство е Бог. Не бива да се сравняваме с другите. Те са омърсени, колкото нас. Целта е да бъдем като Него. Нищо друго не минава – точно за това казвам, че ние с вас сме като този инвалид. Парализирани сме като него. Хванати сме в капан като него. Закъсали сме като него и не можем да намерим изход от положението си. Долу на постелката сме ние с вас, болни и немощни. Когато става дума за изцеление на духовното ни състояние – нямаме никакъв избор. Със същия успех можем да опитваме да достигнем луната с овчарски скок. Не разполагаме с нужното за да оздравеем. Единствената ни надежда е, че Бог ще направи за нас същото, което прави за човека във Витезда. Че ще излезе от храма и ще влезе в нашето отделение на болка и безпомощност. Което на практика и прави. Чуйте внимателно описанието на св. апостол Павел за това какво е направил за нас Бог. И вас, които бяхте мъртви в греховете и в необрязването на плътта си, Той оживи заедно с Него, като ви прости всички грехове. А това стана като Христос заличи с учението съществувалото за нас ръкописание, което беше против нас и което Той взе от средата и го прекова на кръста. Като отне силата от началствата и властите, Той ги явно изложи на позор и на кръста възтържествува над тях. И докато слушате тези думи, Отговорете на следните въпроси. Кой върши работата? Вие или Бог? Кой е активният? Вие или Бог? Кой изработва спасението? Вие или Бог? Кой е силният и кой е парализираният? нека откроим някои изрази и помисли. Първо погледнете своето състояние. Бяхте мъртви в греховете. Положението на инвалида е по-добро от нашето. Той поне е жив. А апостол Павел казва, че ако сме извън Христос, ние с вас сме мъртви, духовно мъртви безжизнени, трупове, мъртъвци. Какво би могъл да извърши един мъртвец? Не много. Но вижте какво прави Бог с мъртвите. Съживи ни. Прости престъпленията ни. Излечи враждебните постановления. Отстрани ги и ги прикова на кръста. Разоръжи началствата и властите, изложи ги на показ и тържествува над тях. И отново същия въпрос. Кой е активният? Ние с вас или Бог? Кой е окованият и кой е освободителят? Бог хвърля спасителния пояс към всяко поколение. Погледнете Иона в корема на рибата, плуващ в стомашни сокове и морски водорасли. Бог го оставя там три дни. В продължение на три дни Иона размишлява върху възможностите – и все стига до един и същи извод – Изход няма. От мястото, където седи или плува, има само два пътя навън. Но и двата са твърде непривлекателни. Какъвто впрочем е и самият Йона. Провалил се като беглец. Направил е фиаско като проповедник – най-добрия случай е страхливец, а в най-лошият – предател. Опитвайки се да се скрие в миша дупка, той е попаднал в тъмния стомах на рибата. Така че Йона прави единственото, което може. Моли се. Не казва нищо за свое оправдание, но говори много за Божията доброта – дори да иска помощ, но я получава. Преди още да каже амин. Коремът се пресвива, рибата го изплюва и Йона се приземява по лице на брега. Погледнете Данаил в рова на лъвовете. Неговите перспективи не са много по-добри от тези на Йона. Йора е погълнат и на Данаил му предстои същото. Той е на земята по гръб, а муцуните на лъвовете са толкова близо, че усеща дъха им. Най-големия от тях слага лапа на гърдите му, навежда се за първата хапка и нищо. Вместо отхапване, чувства отъркване – Даре отваря очи и вижда буцудата на втория лъв, който се трие в корема му. Лъвът ръмжи, но устата му е затворена. В този момент Данаил чува смях от ъгъла. Няма представа кой е, но си лечи, че му е забавно. В ръката си държи къмшик и изражението му казва «Хванахте, когато най-малко очакваше». Или пък погледнете Йосиф в ямата – варовикова дупка в горещата пустиня. Камъкът е претърколен и животът му е преобърнат. Горе са неговите братя. Те се смеят и ядат, все едно, че не са направили нищо повече от това, да му кажат да се махне от очите им. Което и той прави през по-голямата част от живота си. И имат сериозното намерение да го остават да прекара последните си дни сред паяците и змиите и да умре в ямата. Подобно на Йона и Данаил, Йосиф е в капан. Той няма избор. Няма изход. Няма надежда. Но тъй като момчетата на Яков са колкото коварни, толкова и алчни. Йосиф е продаден на някакви пътуващи на юг исмайляни. След това той променя историята. Макар пътя до двореца да се отклонява през затвора, все пак го довежда на трона. По-късно Йосиф застава отново пред своите братя и този път те го молят за помощ. Той е достатъчно мъдър, за да им даде попросеното, а не заслуженото. Или погледнете Варава. В редицата на осъдените на смърт. Последното желание е изпълнено. Екзекуцията е насрочена. Варава прекарва времето в килията, като реди пасианси. Примирил се е с факта, че краят е близо. Не моли, не търси начини, не настоява. Решението е взето и той ще умре. Както при Йона, Данаил и Йосиф – не му е останало нищо друго, освен сълзите. Но както и при Йона, Данаил и Йосиф, времето за сълзи не настъпва. Стъпките на надзирателя отекват в тъмницата. Варава мисли, че му носи белезниците и последна цигара. Грешка! Надзирателят му подава цивилни дрехи. И Варава напуска затвора като свободен човек, защото неговото място заема друг, когато навярно никога не е виждал. Такива са историите в Библията. Една след друга се редят смъртни опасности. Тък му главата е поставена на гилотината, тък му примката е на шията – и се появява Голгота. На вратата на Лорд почукват ангели. Вихърът проговаря в болката на Йов. Река Йордан очиства проказата на Нееман. В килията на Петър се явява ангел. Божиите усилия са най-явни – когато нашите са най ялови. Върнете се за момент във Витезда. Искам да се спрем на най-краткия, но най-показателен разговор между паралитика и Спасителя. Преди да го изцели, Христос му задава въпрос. Искаш ли да оздравееш? Господине, когато се раздвижи водата, няма кой да ме спусне в капалнята. А докато отида, друг слиза преди мен. Дали се оплаква? Дали се самосъжалява? Или просто отбелязва фактите? Кой знае? Но преди да се задълбочите, вижте какво става по-нататък. Стани! Вземи одъра си и ходи. И той веднага оздравя, взе си одъра и ходеше. Иска ми се и ние така да приемем думите на Христос. Страшно много ми се ще да се научим, че когато Той казва нещо, то става. Каква е тая особена парализа, която ни е приковала? Какво е това твърдоглаво нежелание да оздравеем? Когато Христос ни казва да станем, нека станем – когато ни казва, че ни е простено? Нека се разтоварим от вината. Когато казва, че сме ценни, нека му повярваме. Когато казва, че сме вечни, нека заровим своя страх. Когато казва, че се грижи за всичко, нека престанем да се тревожим. Когато казва стани, нека го направим. Обичам историята за войника, който хванал избягалия кон на Александър Велики. Когато върнал животното на генерала, Александър му благодарил с думите. Благодаря ви, капитане. Само с една дума. Войникът бил повишен. Генералът го изрекал, а войникът го приел. Той отишъл в щаба, избрал си нова униформа и я облякал. Влязал в спалнята на офицерите и си избрал легло. После се нахранил в офицерската столова. Тъй като го е казал генерала, той повярвал. Можем да направим същото. Дали това е вашата история? Може би. Всички елементи съвпадат. Един приветлив непознат е влязъл в света на вашата болка и ви протяга ръка. Време е да я поемете. С пожелания за благословенна седмица, бъдете с нас и следващия понеделник от 20 часа по Радио Добротолюбие FM. Христос Воскресе! קרוב נהוג לדאו. קרוב נאום